miarritzen lanegrez edo errausta jatetxe martian gertatu bitxikeria Kliente batek bere zakoa antzidu, zerbitzari batek zakoa ideki jakiteko noren azitaiken, eta barnean zerratxe mandu, arma bat eta paper espainolak, gizona gilea dinda berantxago zakoen txeka, oartu eta falta zuela, eta hor jakinda, frantzian iduriz misionezen, polizia espainol bat zela, miagitzeko komisaldi girate eremana izan da, paperen kontrolatzeko, eta libratua.